บุ๊กทูเก้าสิบแปด 98. สันธานซ้อนสันธาน Подвійні сполучники. การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป Поїздка була гарна, але дуже напружена. รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป Потяг прибув вчасно, але був переповнений. โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป Готель був затишний, але надто дорогий. เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ Він їде або автобусом, або потягом. เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า Він прийде або сьогодні ввечері, або завтра вранці. เขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรม Він зупиниться або у нас, або в готелі. เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Вона говорить і іспанською, і англійською. เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน Вона жила і в Мадриді, і в Лондоні. เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ Вона знає як Іспанію, так і Англію. เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย Він не тільки дурний, але й ледачий. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย Вона не тільки вродлива, але й розумна. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Вона говорить не тільки німецькою, але й французькою. ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ Я не граю ані на фортепіано, ані на гітарі. ดิฉัน เต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้า Я не вмію танцювати ані вальсу, ані самби. ดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Мені не подобається ані опера, ані балет. ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น Чим швидше ти працюєш, тим раніше закінчиш. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Чим раніше ти прийдеш, тим раніше зможеш піти. คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น Чим старшою стає людина, тим вона більше любить затишок.